Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? Viralno. Kao što je Jingle najavio, došli smo do još jednog izdanja emisije Viralno i večeras vam Ivana i ja donosimo zapravo dvije vrlo, vrlo viralne teme ovoga i prošlog tjedna. Evo jedna od te dvije viralne stvari su zapravo lajkovi na Instagramu i pojavila se nova najlajkanija slika na Instagramu koja je zapravo postala najlajkanija zbog izazova. No o čemu se to radi saznaćete na kraju ove ljestvice top 20 najlajkanijih postova na Instagramu evo da krenemo s ljestvicom. Ivana, što nam se to pronalazi na 20. mjestu? E, na 20. mjestu e, nam je Cristiano Ronaldo e, sa svojom slikom. Evo, radi se o jednoj, ajmo reći, provokativnoj, malo provokativnoj slici pored bazena gdje Ronaldo ističe svoje mišiće, a slika ima čak 10,7 miliona lajkova. Wow, ovo je jako veliki broj lajkova, zapravo više nego što je stanovnika u Hrvatskoj. Da. Zapravo skoro i malo i više nego duplo. Da, da. Duplo i nešto. Ima lajkova na <laughs> slici kao dvije Hrvatske. Wow. <laughs> Iza njega odmah na 19. mjestu nalazi se Selena Gomez sa slikom nakon transplantacije bubrega koja ima isto 10,7 miliona lajkova. E, odmah nakon Selene ide Kylie Jenner e, sa slikom sebe, svoga dečka i svoje kćeri sa nešto malo više od Selene i Kristijana, 10,9 e, miliona lajkova. Ovo je malo onako Možda mogu bi reći čak i čudno. Objaviš sliku s dečkom i sa djetetom i dobiješ 10,9 milijuna. Skoro 11 miliona lajkova čovječe. Wow. <laughs> Nakon Kylie Jenner nalazi se ponovno Cristiano Ronaldo sa slikom svoje obitelji koja je zaradila 11,1 milijun lajkova. A na 16. mjestu, nakon što se taman, rekla bih, e, smirila, smirio bauk oko Beyoncé njene e, prve kćeri, eto, najavila je da je opet trudna i tom slikom zaradila 11,3 miliona lajkova. Sjećam se kad je ta slika izašla, svi su govorili jako puno o toj slici i u to vrijeme je zapravo bila najlajkanija slika svih vremena na Instagramu. To je bilo negdje u 2017. zar negdje? Da. Zatim evo nas opet kod e, na Kristijanovom profilu. Na 15. mjestu nalazi se Cristiano Ronaldo sa slikom e, ovoga puta sa svojom djevojkom i sa svojim sinom koja je zaradila 11,3 milijuna lekova. Pa evo nam njega opet. <laughs> E, e, očito, Deško ima jako, jako puno pratitelja i ljudi vole njegove fotografije. Svakako puno je fanova nogometa. Cristiano Ronaldo je definitivno jedno od većih imena. Zapravo čim kažeš nogomet, neka asocijacija ti Cristiano Ronaldo, nogomet puno fanova, e, puno lajkova. ali i mislim da i njegova lijepa djevojka ima svoj mhm. udio u tim lajkovima, jer eto vidiš na svim tim lajkanim slikama većini u biti se nalazi i ona. Da, evo na ovom 14. mjestu se nalazi upravo ona na slici s njim. 11,4 milijuna lajkova. Mhm. Zatim evo opet Kylie Jenner i njezine obitelji. Na 13. mjestu nalazi se Kylie Jenner i na, slici jesu ona i njezina kćer, koja je zaradila isto tako 11,4 milijuna lajkova na 12. mjestu evo nam opet Cristiano Ronaldo koji je najavio rođenje svoga djeteta i to je bilo to je dobilo 11,5 milijuna lekova. Na 11. mjestu evo opet Cristiano Ronaldo s čim nam se on vraća? E, slikom opet naravno sa djevojkom. Ome Cristiano i njegova djevojka su stvarno, stvarno jedan od najlekanijih parova ikad. Da, da. Nakon Kristijana ponovno <laughs> Kylie Jenner i kće, slika njene kćeri. Mislim da će ova lista se pretvoriti u borbu između Kristijana i Kylie. Da. Čije, čije obiti lajkanija. <laughs> I kao što si rekla, vraćamo se opet na Kristijana eh, Ronalda, ali ovoga puta sa eh, najavom eh, Juventusa i 12,3 milijuna lajkova. No da preskočimo malo ovog Kristijana Kylie Jenner, mislim da bi bilo u redu da skočimo na šesto mjesto gdje se pronalazi Ariana Grande sa slikom svojeg bivšeg dečka koji, ova slika je objavljena zapravo nakon njegove smrti, a radi se o Meku Milleru i to je dobilo 12,9 milijuna lekova. Kajli, Kajli, crna Kajli, evo tebe opet i na <laughs> petom mjestu i tebe i tvoje djevojčice sa 13,1 e, milijuna lajkova i mislim ne, imate još jednom, nije to to od tebe. Još se No prije nego što otkrijemo koja su to top 4 mjesta i koja je to druga viralna tema, vrijeme je da idemo na jednu glazbenu pauzu. Slušat ćemo Troye Sivana i My My My. Uživajte. Cause passion is passion. You know it just as well as me. Uh, now let's stop running from love, running from love. Should be the last night ever Should be the last night we're apart Got my name on this treasure On this treasure Oh my, my Ovo je bio Troy Sivan i Maj Maja Maja, a mi se vraćamo u viralnim temama, to jest ljestvici top 20 najlekanijih Instagram postova svih vremena. Došli smo do četvrtog mjesta, a na tre, četvrtom, trećem i drugom mjestu nalaze se Justin Bieber, Extentation i Kylie Jenner. A što je to na prvom mjestu i što je to maklo, kako se sama prozvala kraljicu Instagrama Kylie Jenner, s prvog mjesta? Na prvom mjestu sa 48,4 milijuna lajkova od, prv, od četvrtog a, siječnja 2019. znači svega nekoliko dana, na prvom mjestu je slika jaja sa profila at World Record Egg. Zapravo ideja iza a, te slike je bilo da osoba koja je postala, koja čije je, koji je ostao anoniman, Htio je maknuti sve te celebritije sa ljestvice najlekanijih slika i napisao je u komentar ajmo napraviti da je jaje najlekanija slika na Instagramu. I upalilo je. I jaje bijaše najlekanije na Instaču. Da, ja sam mislila da je to neka šala ili ne znam što, ali su mi svi slali, e, kao ajde odi lajkati jaje. Bilo mi je jako čudno, zašto odjednom lajkamo jaje, što se događa? A bio je to još jedan od onih e, Instagram challenge do sad ih je po meni već bilo i podosta, ne znam koliko se ti sjećaš onog e, skakanja iz auta i pjevanja. Da, ono, bilo je dosta, dosta i opasnih challenge, a bio je onaj sa Ice Bucket, što je bilo dosta dobro jer je bilo u dobrotvorne svrhe, ali ima i puno challenge koji nisu nikakve svrhe. S tim izazovima dolazimo i do druge viralne teme ovoga tjedna, a to je zapravo uh, hashtag 10 year challenge, desetogodišnji izazov, moglo bi se reći. Ivana, o čemu se to radi? Radi se o tome da, da se E, korisnike Instagrama, Facea i svih social medija tražilo da objave svoju sliku prije deset godina i svoju sliku danas radi, vjerujem, nekakve usporedbe, pa tu je bilo razno raznih šala na temu od praznih novčanika 2009. <laughs> i 2019 e, do razno raznih velikih promjena koje su ljudi doživjeli E, nekih malo smiješnih, <laughs> nekih možda malo tužnih, ali eto vidim, Face e, mi je pun e, challenge-a, Instagram je pun challenge Ima dosta zanimljivih, ja sam vidjela svakakvih. Jedan od najljepših mi je bio jedna, jedan grad, ima Instagram profil, i postao je sliku prije deset godina i danas zapravo koliko se grad razvio i fora je bilo vidjeti koliko nekako modernije izgleda i koliko toga je izgrađeno. Bilo je fora za vidjeti, ali ima jako puno E, razno raznih <laughs> slika iz 2009. i emo faza i pa vidiš, kad smo već kod gradova, recimo primjer za Hrvatsku je bilo cesta 2009. sa svim svojim rupama, cesta 2019. sa svim istim e, rupama. Pa dobro, mislim da smo već svi navikli na te rupe, tako da da i nestanu možda bi nam i falile. Da, i mi Hrvati se, eto, ako ništa volimo našalit na naš račun. Dragi slušatelji i slušateljice, jeste li vi postali desetogodišnji challenge? Vrlo me, zanima me da li, ste postali ili ne. Evo, možete postati na Instagramu svoje postove hashtag Ten i stavite hashtag Radio Sova da mi možemo vidjeti vaše desetogodišnje challenge. Evo, da budem u redu i ja ću postati svoj. tim smo došli do kraja još jedne emisije Viralno. Što će to sve biti viralno sljedećeg tjedna? Tko zna, možda nešto makne jaje strona, možda nešto drugo i, se izmisli. A to ćemo vidjeti sljedeći tjedan, petak. Isto vrijeme, isto mjesto. S ovim smo došli do kraja još jedne emisije Viralno. Jeste li čuli novosti? O čemu se to radi? don't know.